kikaba ari ikiganiro kiguha akaryo ko kugira icyo uvuze cyangwa icyo wongeye cyangwa ukuye ko ku makuru tuba twaragushikirije haba aho kumbure tuba twaravuze ariko ugasanga ntitwanonosoye wewe ukaba ubizi kumbure ku rugero rukwiye hanyuma ibi byiyumviro byawe ukabishikiriza mu rupfasoni ntangere atawe urinze gutuka cyangwa eh, utavuze nabi kuko hajya ubutumwa buvura ah, si ngombwa ngo bube ubucishijwe mu majambo ababaza ni radiyo isanganiro muri sitidiyo rero muri kumwe na omenduwayo fadikanije na romara deniyo yayivuze romara deniyo yayivuze mwiriwe cyane mwiriwe neza omeri nuko rero amwe mu makuru yaranzinduwe duhereye mu ntwaro ibereye musitanteri wa komine nyanzarake umukuru w'inama Jambo ya komine nyanzarake hamwe n'icegera ciwe bakuwe mu mabanga yabo mu gatondo ko kuri uno wa gatanu nk'uko vyemezwa na bamwe mu bagize inama Jambo y'iyo komine mu bagirizwa harimo ukudatunganiriza neza abanyagihugu kunyonora amatungo ya komine hamwe no gukora urudandazwa rw'amagendo umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine hamwe na musitaneri bamenyesha ko bazi ku ikurwa ryabo kandi ko bari ku kivi nk'uko bisanzwe ukumva rero yuko ari imwe mu nkuru zikomeye eh, salvatore hanyagamagara yahora ari musitanteri wa komine tangara mu ntara ya ngozi nawe nyine yakuwe kuri uyu wa gatanu mu mabanga yo kurongora iyo komine ku itegeko ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano mu byo yagirizwa harimo kudatunganya neza umwimbu wari wabitswe mu bigega harimo no kuwunyurutsa Mwi makuru kandi yaranze inondwi karatandangamwuga zirenga amajana 240 ku madosiye hafi gihumbi yatanzwe n'ibinyamakuru bitandukanye niyo yashikijwe ku mugaragaro kuri uno wa gatanu n'ugwego sense rucungira ingene ibinyamakuru bikora Vestine Nahimana Rurongo yamenyesheje ko kuva umumenyeshamakuru azoba azwi kimuranga agiye ku rubuga yahamagariye abamenyeshamakuru gukoresha izo karate cyo zagenewe mu bwenge no mu bwitonzi abarongo ibinyamakuru nabo babandanye bashikana ibisabwa kugira izindi zibandanye gukogwa mu makuru avuga mu gisata cy'imibano homuwaride mu makuru yaranze ino ndwi imirima bitandukanye harimo n'ibiharage iharugwa mu mahegitari arenga atatu yararanduwe ku wa mungu w'indwi iheze ni kumutumba mutumba nyambuye komini sare intara ya bujumbura bene imirima bibaza ko yoba yaranduwe n'umuryango wo bapfa ayo matongo ibihakanwa na nzikiriza zakari avyagirizwa mu ntwaro ku nzego zo hasi bahamagarira iyo miryango ibiri gutorera inyishu icyo kibazo mu bugwaneza natwe ku isanganiro tuti inama isumba ingimba Ego omeri ya mu gisagara cya Bujumbura barashimishwa no kungene baronka isukari ku rugero bifuza muri no misi bamwe mu baganiriye na radio isanganiro barashimira leta ko yagize Kigoro yo sukari kaboneka kuko vyagorana kuironka mu misi heze bagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira n'ibindi bidandazwa biboneke na cyane cyane sima yihingure buseko hamwe n'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu gisata bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bari bazindutse bajya ku kigega cegeranirijwemo intete z'ibigori kugira basume ku giciro cy'igihumbi n'amajana abiri nk'uko byari byaheruka eh, kwemezwa n'inzego zibijejwe aho hari muri ino ndwi mbere igenekerezo itangazo ryo kugurisha ko uwo mwimbo w'ibigori ryari ryatanzwe hari kwa mirongo ine n'umunani mu nyonyo ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nubwo biruko hashoboye kuronka bake ngaho mu kayanza kubera ko ibigori byari byahegeranirijwe byari bike ni kuvuga itoni za baba zine gusa tukiri muri icyo gisata nyine ikiringo cyo gushika kuwa gatanu kigarama uyu mwaka turimo nicyo cyahawe abarinyi b'ibigazi n'abakanya amavuta y'amamesa ngo babe batunganije gushasha ibyo kurarira imirima yabo no kugurisha umwimbo w'amavuta y'amamesa Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge niwe yafashe iyo ngingo ku mugoroba kuri uyu w'Imana mu makoraniro yakoresheje ibusebwa no mu gashasha muri commune n'intara ya Rumonge inyuma yo guhagarika ibikorwa by'amashira hamwe yahora akora yahora bikora bamwe muri bene imirima y'ibigazi bakaba bagirije abararirizi ko biba ibigazi canke bagategekanye n'umurima uko abahemba nuko rero aya namwe mu makuru twabahitiyemwo yaranze inondwi amakuru adasanzwe akomeye namwe ndazi ko hari menshi mwumvise yaciye kuri radio isanganiro nuko rero tubaha ikaze muri kino kiganiro gira icyo ushikirije kugira ngo mushobore kugira icyo mushikirije kuri ayo makuru yose mwumvise aya n'ayandi twababwiye murazi ko n'igikombe cy'isi kiriko kirabandanya hariya mu gihugu cya Qatar aho imigwi imwe imwe imaze gusezererwa nayo ikaba ikibandanya muri izo nkino z'igikombe cy'isi nuko rero akanya n'igwanyo romwari niyo yabivuze utwibutse zimwe mu nomero bashobora kuturonderako ego barashobora kuturondera ku mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu eh, icyenda gatatu gatatu bashobora kandi kuhamagara kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu radiyo isanganiro umunywanyi wa mbere ku murongo akanya rero ubona yuko abanywanyi bakiri ko baragerageza ku mirongo reka nserume irambona baradushyiramo uturirimbo Eh, dufasha kugira ngo ikiganiro kigende neza undi munywanyi ku murongo mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikiganiro ni gira icyo ushikirije alo alo biraboneka ko ikirere kumbure cyabagoye alo alo tuvugana nande Terence woshobora kuduza akajwi mm, duga ndabumva nduga ku ijambo ni ayahe makuru hadiyo isanganiro yashikirije muri none bakagushika ku nyota Terence ubona yuko bidakunze ko tubandanya tuganira ariko Halo, nitukumva neza. Ashobora guhagarara ahantu agatelefone gafata. Ati nive niyo. Ive. Ive. Hmm. Ive uhagaze hehe? Eka neza even turi turakumva neza uraba ugahagarara ahantu humvikana neza ntibikunze rero yuko ive tubandanye tuganira ariko undi munywanyi ku murongo mwiriwe yambu neza tuganira nande tuganira nande ariko kasiyano eh. mwiriwe neza ga kasiya zivugira ku murongo w'isanganiro halo biboneka ko udutelefone tutariko turabakundira kumbure nimvo z'ikirere halo halo biboneka ko ikirere cyaguranye no munsi yome. sinzi icyabaye ariko kumbure eh, bamize ko bamize ko kuko hajya icyo bashikiriza ni amahoro ubu ushaka gushyikiriza ku makuru ayahe yavuzwe muri ino ndwi tunashaka gushikiriza kuri aya makuru ajyanye n'itegeko ry'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu mhm. aho kubonera ibintu hafi cyane ku bijyanye n'abagomba guhungabanya ubuzima bw'abanyagihugu mhm. ko uwo musitanteri yagombye gukora ibidakorwa abo yokirira akaba ariwe yagombye kuniga hama agaca afata ingingo yo kumukura ndamuteye amashugwe cyane ahubwo arabe n'abandi burya muri kino gihugu abapfukamye mu nda abanyagihugu ni benshi ni benshi ahubwo ariko twaragize imana turonka nyakubahwa umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu abona ariko nabo barafise interano bashobora guterera kugira ngo igihugu gitere imbere yego yego ariko Emmanuel mu rugombo ntitubananye tuvugana neza ariko icyiyumviro cyiwe yashoboye kugishikiriza hakeza mm. umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ku ngingo afata cyane cyane ku bashaka konona itunga ry'igihugu mm. ubundi munywa ari ku murongo alo mwiriwe neza tuvugana nande tuvugana na butoyitoma utoyitoma uhagaze he ntagaze ku mutumba w'ikirungu muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyiki inyabitsinda n'amahoro ni amahoro mbega yamugira ushikirize iki ku makuru yaranze inondwe icyo nagomba kuvuga ariko cyane cyane umenyesha amakuru ni kuri ibyo bintu kabisa leta ikwiye kwibwira hasi kweri kuko guharika ni ingorane ni ukuvuga ni indya ni mu miryango ni indya ari mu miryango nta kadodesire kandi simba n'abantu babigira kandi babona n'ino ya none ngena ikimera neza kandi yaraze none bashyiraho ikigayemo abo bantu bagifise ikintu cyitwa guharika ariko no mu kibano barafise uruhara rwo kwiyamiriza nk'ingendo nk'izo ntitwuhamagara leta gusa ikibano kihari rero ndabyumva na cyane cyane leta nayo ishyizemo ingufu kuko ikintu leta ishyizemo ingufu mhm. kirasumba hajya abujya ikibano mutama umenye yuko bujya baravuga ngo ikibano kirakingirika ego nubwo nabo ku mutumba cyangwa abo ku rwego rwo hasi nabo ntibakorera ku mategeko yo hejuru hmm. ariko kabisa leta ibishyizemo ingufu ibyo byucika burundu bikaba nk'umugani muri iki gihugu kabisa none nk'ubu nk'ikibano dufate nk'umuntu yabikoze bamuhara ivomo bakamucira umukenke nk'uko mu kirundi babivuga hoba hmm. benshi baguma babibandanya muri iyo ngero abo bene abo ntibamaramara amakuru nacyo byubagira na kimwe leta ahubwo nishyiremo ingufu bahashe mu mande no kubapfunga nta wundi muti woboneka ariko we wibaza yuko kugira ngo baharike babitegwaniye kuko hajya gutorera inyishu ikibazo ubanza ukamenya imvo umuzi wabyo wibaza ko biva ku kiwe iyo ni shetani nta yindi mvo kuko kwihanganirana ni ibintu biga mu gihe bijyanye Eh, mu gihe bariko barigishwa iby'imibano iyo ni shetani baciramo mm, bandanya ego hanyuma ikindi nagomba kuvuga aba basitanteri n'abamanuzwa jambo bo ngaha eh, bakuwe hari mu ntuzeya eh, hariho uw'inyanzarake hamwe mm. n'itangara ego ni ukuri kabisa n'abo bantu baba bari barigeze guhanurwaga mutama Eh, uriko uraraba uko inkuru imeze ntaho byanditse ko biboneka ko baba barigeze guhanurwa ariko burya eh, ikintu kigira intango kikagira n'iherezo eh, bishika ndibaza yuko guhanurwa bashobora kuba barahanurwa murakoze uwo ndi munywanyi ku murongo halo halo halo halo urabona ko fumbure udutelefone turi ko turaborohereza ego Uh, ndibaza yuko umugo wa croasi kugera kuri uno mwanya nta makuru mfise ariko hinge nce ndabikurabira mu kanya ndaguha inkuru komera komera alo alo Alô? Ikire... Ik... Alô? ikirere no munsi ni ikigo kiratworohereza amatelefone aguma acikagurika ariko twizera yuko umwanya wacyariyo twaza kuronka abagira icyo bashikirije ku mm. makuru yaranze inondwi egome gusa homwari de yuko ari ku myanya wundi ku murongo ah, nuko rero umunywanyi yarabajije umugwi w'inserukiragihugu w'igihugu cya croatia ko uba warabandanije mu gice cy'umunani giciri cya nyuma nivyo warabandanije kuko uwo mu uri mu itsinda rya F aho uri kumwe n'ibihugu vya Canada, Maroc hamwe na Belgique ibihugu rero byasezereye bikaba ari Canada na Belgique, Croatia na Maroc bikaba ari ivyo bihugu bizobandanya mu iryo tsinda rya F banza uhagarare neza kugira tukumve alo urabona yuko hari abanywanyi bamwe bamwe baza baratwakura bari impande Eh, y'amaradiyo ugaca usanga rimwe na rimwe biragoranye ko telefone yiwe eh, ishobora kudushikira neza radiyo isanganiro ntawizi none wewe yabigurisha abantu batabona mm, uri kureba uko Ah, inkuru ivuga nuko bavuga yuko atatunganije neza umwembo wari wabitswe mu bigega harimo no kuwunyurutsa byumvikana yuko kudatunganya neza uwo mwimbu Eh, akagerezwa kandi no kunyuruza biri mu byo yagirizwa ariko kandi eh, kuvuga ati yoba yawudandaje abantu batabona eh, ibyo nka jewe ndumva yuko atanyishu ya bukwi na bukwi no hava ndonka ngo ndaguhe ariko kumbore dufatire ku kuba yakuwe yagirizwa ibyo o wewe ubona kumukura ariyo nyishu niyo nyishu kumukura inama y'abagize inama mpanurwa jambo kugira ibe nawe yubafite cyo yiyagiriza. Yego. Uh, nico gituma iyo nama yakoranijwe n'abagize imigwi itatu isanzwe irimo abo bantu bose bari mu nama mpanurwa jambo wewe n'icegera ciwe ndese ndetse mm. urongo inama mpanura jambo n'icegera ciwe nabo nyene siho bari bari igihe bakugwa bitsigura ko hari ico bari babiziko Tabwe. Irango n'amahoro. amahoro gira rero icyo ushikirije ku makuru yoba yaranze inondwi twavuze nga kuri radiyo isanganiro tugomba gushyikiriza mhm. hmm. hmm. Mwirango ntitubandanye twumvikane ko icyiyumviro eh, cyiwe yagishikije havuga ati kuba bakuwe ni byiza umuntu wese akora ikosa ni hmm. ngombwa agire icyo abona eh, kimukebura kimwe kimwereka yuko hmm. Uh, yakoze amakosa mm. na cyane cyane iyo umuntu yarengeje agakurwa nko mu mabanga yari ego homaride wumva yuko munyuranya avuga ati bo kwihanura bo kwihanura kuko hajya urabona yuko iyo umuntu hagera hageze yuko kubita umwana wawe dufate nko kubafisa bafise abana mm. hageze aho utora inkono ukamukubita uba wamuhanuye bikanka ukabona ati ndamuretse uku rero ashobora ah, kurendegera gutyo ugaca usanga ariyo umukijije ko akanywafu nywafu eh, biramuhaye kugira ikigwa mu bushyirangange bw'uburimyi n'ubworozi bari bamenyesheje neza yuko aho ibyo bigori bitegeranirijwe igurishwa ritazoberayo kumbure rero ntawe uzikora mu usanga ari nko mu gice mm. ibyo bigori bitegeranijwemo mm. ari naho usanga bararindiriye ko bigurishwayo bakabura omega yego uwundi munyuranye ku murongo radiyo y'isanganiro yambu mumeze neza ndashima tuganira nande Ferdina oh, Ferdina tuganira uherereye amajyahe eh, mu gisagara cya bujumbura mu gisagara cya bujumbura igisagara ni kinini n'amajahe neza neza komine mukaza komine mukaza eh. mu mukaza naho nyine ni hanini muri komine y'isare ku mutumba nyambuye ntihenze mm. aho baranduye imirima y'ibitebo sa abantu bagiye bagwana n'ibintu bitabasubiza mm. none ibintu abo bantu boshoye nkashikirwa yego rero uburiya nagira ndavuga ati je narigeze kuja kuba mfitaniye umuntu twaburana muri eh, mu kabeze mhm. hama nabo turi kumwe dushika twicara ahantu turasangira agafana turagira umuzingi turatera inkuru uw'inyanza na tangara n'uwo muri tangara uvuga kugabishwa hariho mugenzi wanje yavuze ati mbega baba baragabishije ujya kugabishwa reka ntuza kubwira umuntu ngo ikintu uzugisubire ni muri mm-hmm. rusange nibuka umushikanganje wa mbere avuga ati guhera ku mukuru w'umutumba hmm. atange raporo nziza ishyikire mu santeri mu buri amatari nawe raporo nziza tugushimire feride yego icyo ntusozerera ko nacyo ni ah. inama iri muri kenya iriko iriga ku aha muri kongo igihugu kibanye cyacu ko turonka umutekano mhm. buriya aha mu burundi ribuka twaraciye mu njyane n'ubwatsi imana ishimwe ko twasanze dupfa ubusa mhm. hariya ugiye kuganira ugasiga inyuma bamwe mhm. nta muti uri kuraboneka aha mu rundi hari imigwi myinshi mugabo iyo dusiga umugambi uri ku butegetsi aba ari kuwusiga no kuvuga ngo joko amengo narimwo Ferdinand yari eh, kasozerera ku kibazo cy'umutekano uvugwa muri Repubulika iharanira intwara rusange ya Kongo mm. ahavuga ko hatumiwe bamwe ariko icyo kibazo umuhuza uhuru Kenyatta agifise mu ntoke azomenyanye uko agitorera inyishyu uwundi munywanyi ku murongo aro mwiriwe neza eh ndabumva ndabumva tuyaga nande ni ni tabira fisuba alias muhemu kayogoro Fisto mukayogoro byifashe gute nari ku kibazo cy'ibigori mhm. none leta yo bitanga amasoko tange bakavuga ko bene igihugu bazogura intuze ibeyi ku ya leta ku bigori atantuzeyi buri komine atateguye ibigori yoba yara twese muri komine cange intara eh, mu itangazo ryashinga ibyo biciro ryavuga yuko muri komine ibigori bitegeranirijwemo ibyo bigori ntibizogurishwa bisigura iki niba muri komine kayogoro atabigori mwegeranije ngo babishyire ku ihangara iri kuri iyo komine ibigori mwebwe ntabyo muzoro nkabigurishije kuri kijya beyi kuko urakoze hadiyo isanganisha zibiri n'iminota mirongo ine n'umwe muri sitidiyo zacu ni ayo masanye masangene mudukurikiranira ko muri ahiwanyu ku butaka Burundi ndasubiramwo ku butaka bw’u Burundi. aho mudukurikira ku mirongo ya mirongo umunani n'icyenda n'ibicendwi ibujumbura no mu micungararo yaho hamwe no ku rimwe hagati mu gihugu icyo kibazo cy'imirongo yinjiranamo ugasanga ahari kuvuga isanganiro havuga iyindi radio abahinga bagiye kubitorera inyishyu hanyuma abanyagihugu babandanye bayumviriza atankomansi uwundi munywanyi ku murongo abadatanga amakuru basaba yuko umutegetsi kanaka wese yoba bagimondera ko amakuru mhm. ntayatange nimba ari umushinga nimba ari umu ubutegetsi kanaka natanga ayo makuru niho na kariya cava bimwe bita ibihuha mhm. mu gihe twumvise karivugira wenye twumvise inkuru iyo nkuru tuba tadisangana yagendeye umuvugizi w'igipolisi atanze inkuru cyangwa umuvugizi w'umutekano mhm. atanze iyo nkuru neza ibijyanye n'urukino bagiye gutangariza abakunzi ba radiyo isanganiro kubera ko eh, urabona yuko rimwe na rimwe usanga studio ikenera eh, mwiteguro reka turangirize ngaha kino kiganiro abanywanyi bacu eh, baditunge batuburane ariko batahure ko ari ibiganiro bibandanya bikurikirana kugira ngo umunywanyi wacu agume ku gihe eh, groupe G kamvuge G mu kirundi ngira niho benshi bace bavyumva nukuru mwari kumwe na omenduwayo mfadikanije na romwaride niyo yabivuze mu buhinga bw'ibyuma ni anserume irambona mubandanye mukurikira radiyo isanganiro gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije ibyo nabyo ni ibiki ego gira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro gira icyo radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange icyiyumviro ciwe